اهدای عضو چه اهدای عضو دو صورت اول شین که آیا انسانم اهدای عضو زمانی بود که انسان چیزی مالک بود اگر مالک چیزی هست تو توان اهدای بکن اگر مالک نو اهدا کرتی نکن انسان مالک بود نخو انسان وقت مالک خود ملکی انسان مال الله ہو و تصرف در ملکی الله بدون جازم جایز نو بعد جازه بید وجه شریعت دن و هیچ حدیث برای شیخ جایز بود نیست البته به طور مثالی بی مثلا اگر آیا خودکشی جایز حرام ہو چرا جایز نہ ہو در پچه انسان مالک وان نہ ہو نتوان در وجود و هر پیتی بکن اگر انسان مالک وان بودنی خودکشی دی ایرادی نبود دیگه چون که مالک وتیه جس مالک ہے چیز مالک وتی تصرف کرده از بین برد چون مالک نه اللہ تعالی وعید بیان کرده کس خودکشی کن عذابی ها جهنمی مشکلاتی ایجاد بود که پس انسان مالک وانه، وقت مالک نو هم مشکل بود نه تنها در فقه اهل سنت چیزی برادر هم قبول کنه در نظایوات هم ادعا مشکل ها فعلا مگر شک الله دکترانی کنه صورت گیری اما یک فتوای از مجمع فقهی جده که علمای بزرگ دنیا تنای رکنه یک که مفتی محمد تیگوس پانی فضلک نایب الرئیس او د یک جواز داتا او دا باید تبصری هست زمانی که انسان مرگ مغزی بوده و متخصصین تشخیص دادن اصلا برگشت به دنیا امکان پذیر نهفته نشد دیگه از بین رفتش کلا مرگ مغزی بوده بعد توانی عضوی رو اهدا بکنیم با احتیاط حال ضروریه دیگه داشته ما فقط یک فتوای زمان صادر بوده کل علماء دنیا دیگه شده و در باجه کل علماء دنیا بزرگان بوده و خاطر ضرورت این فتوای داده این کسی که اما سالم سالم رو چون پول نیازات سکی کلیه ما هدیه کنه کلی هدیه کرد را بعد کلیه دو چار مشکلی گوش نکه لیکن سر جان وزن کرده چاره بود یا نه چوب بکن دعای خدا بر نسبه من دیگه برم کوش خلاصون که راحتو که آیا دعا جایز جایز نه دعا جایز نه چرا واجو اگر دعایش کنگی و شما را ور دعا به خدا اگر زندگی دیماتر بدتر از وحدی ور من ته دیمه مهل اگر زندگی دیماتر بهتره پس دیوان زنده بیل تاکه از عمر استفاده کنه نو حالا کسی اهدا عضو کای ودی یک کلی در وای کو ده بگیتو و زندگی دیمای ما چون هر لحظه زندگی سرنوشت ساز آخرتو هر لحظه نمازی که عبادتی که روزه گیری شانه کن تو دیماتر شانه تاثیره یک کلی دست داده کلی من نیست یک کلی ها تکلیف دکتر رو اگر چون بریزه تو روزه گیر. روزه کلی از بین رو to him farz دست را پچرا جنایتی کرده وش آیش عذری بو نبو عذری نبو دشه یا کار با فروش کلیه زورتری باید روزه بود دست را دیگه آزما جایز و کسی اول کام زمان مرگ مغزی بعد تقابل از مرگ مغزی و ها کورتن عذر دیگه اشکال است و هیچ کس هم جواز نه تشرا هیچ کس ظلم دنیا فلا سشن رس سکی در حیات سالم باید بیه تو امضا کلی دت کرو بعضی که نه جانا خرید فروش نیم از بی جایز نه بعد یه بها کرتن از بی حالا شم بها شکنی اهدا خود باز مرگ بود مرگ مغزی بعد بها کرتن جایز نه بها کرتن سن جایز نه بها کرتن از اصلا جایز نه مولی گفتن برای از درست نه وشین که با خیلی از کسانی پیوند بودن آزاس قلبش و از پیوند قلب اثرات خیلی منفی دیستی بوده مثلا اگر قلب ما شخصی بوده خرابکاری بوده اثرات گین منفی گین سلوات یعنی قلب به حالت اول نبود نفس گشته شکه اما اثرات وجودی خود به خود اول بید چرا چون داخل قلب دیگه اثرات قبلا وجود بوده